Današnji podcast ću posvetiti blogovima, konkretnim blogu. prije nego krenem na temu imam jednu, zovem to nedumicu koju sam išao istraživati. Da li je podcast ili podcast? U biti sve jedno. E, ako idemo prevoditi s engleskog, odnosno ako ne idemo prevoditi s engleskog, ako uzijemo engleski kao bazični jezik u ovoj riječi, onda je podcasting, znači podcast. Ako se idemo to prevesti na hrvatski, dobit ćemo, ne znam, emitiranje, emisiju, neke u tom stilu, uglavnom podcast, nazovimo to da je ispravno, podcast je ispravno, tako da evo, kaj god koristimo, kaj god ja koristim, kaj god vi koristite, svejedno jedno, znači, glavno da se razumijem. Uglavnom, e, kako sam je rekao, današnji podcast ću posvetiti blogovima, odnosno nekim osnovnim elementima o blogu, na blogu, pardon. Dakle, što bi sve jedan blog trebao imati od e, pa recimo pluginova, dodataka, vizualnih elemenata, čisto da se olakša korisniku, odnosno čitatelju, praćenje, snalaženje, pronalaženje nekih elemenata. Pa evo, krenimo redu. E, sam blog bi trebao biti nekakav e, osobni, osobni sajt korisnika, mada to nije, nije pravilno, znači postoje razni korporativni blogovi, prvo postoje razni blogovi koje uređuje ekipa ljudi, istomišljenika, neistomišljenika i tako dalje, tako dalje, znači blogovi koji su vezani za određeno interesno područje, pa njih uređuje, ne znam, cijela redakcija, neki blogovi čak imaju svojeg urednika, a neki blogovi imaju svoje novinare, no to je sad jedna druga tema. Uglavnom, e, blog za kao prvo bi trebao imati sadržaj podijeljen po kategorijama, znači to je nekako moje mišljenje, moje iskustvo. E, što znači da time dobivamo onu osnovnu podjelu, znači na neki način da nije sve strpano u jednu te istu kantu, mada to isto prolazi. Znači da te kategorije, one su nakon nastale, blog kao da blog bio najobičniji zapis koji se spremao na internet i to je to. E, podjela prema kategorijama čisto omogućava korisniku lakše snalaženje, znači neko koji dođe na vaš blog i sad vi pišete o više tema, možda njega ne zanimaju takve teme vezane uz Google, možda njega zanimaju teme isključivo vezane uz Twitter, uz, uz Facebook, znači da on jednostavno ima neku direktnu adresu, znači ime bloga.com slash twitter i on dolaze svima čitati Twitter. E, isto pravilo bi se moglo primjenjivati i na RSS sadržaj, znači da vi u principu imate više RSS kanala znači, koji su podijeljeni na nekakve teme. Znači, korisnici, neki korisnici prate, većina korisnika prati RSS prema izvoru. Znači ja imam jedan blok, čita se RSS kanal u svoj reader i pratim taj blok bez obzira koje sadržaje goje. Ako me zanima klikam idem čitati, ako me ne zanima ne klikam ne idem čitati. E, s druge strane ima korisnike koji se slažu RSS reader po interesnim područjima, što znači da je imam RSS reader u RSS kategoriju E, Google Wave i unutra su mi samo RSS-ovi, RSS kanali Google Wave-a, dakle. E, postoji, postoji mogućnost znači da se oni jednostavno tako tematski podijele RSS kanale kod nas, mislim da još nisam naletio na jedan takav blog, e, nije potrebno još uvijek, još uvijek su blogovi kod nas osobni karakter, što je u ovom vremenu, u ovom trenutku sasvim dovoljno, jednostavno, jedna takva kultura razvijanja. Dakle, to je nekakva ta e, vezana stvar uz podjelu kategorije. Nadalje, e, kao ću uzeti nekako svoj blog kojeg sam evo radio, kojeg još uvijek gradim i uvijek ću graditi, znači ono što viđam po netu, što viđam po internetu, što mi je na neki način zanimljivo. E, uvijek, uvijek po mojem mišljenju bi trebao biti jedan sadržaj koji je istvoren. Znači jedan, jedan, jedan post koji je ono ili najnoviji ili kojeg jednostavno želite izdvojiti koji bude najvažniji. To obično bude ono možda malo veći naslov, malo veća fotka, na prvo mjesto bude tako dalje, tako dalje. Znači nešto što bude ono, izdvojeno ono, na ovom blogu je to aktualni post. Znači to principu je post kojeg ja stavljam u određenu kategoriju i onda se on tu prikazuje. Znači, nije nužno da je posljednji ili, ili da je, ne znam, nešto drugo. Znači to je običan post koji stavljamo u neku kategoriju i on se prikazuje tu. E, paralelno s tim postoji recimo nekako što je meni interesantno, to su i poslovi, postovi. To su koji možda nisu toliko bitni koliko je bitan taj aktualni, odnosno posljednji iz ono najglavniji postali, opet bih htio da se one malo više e, promoviraju, da se malo više dignu od svih ostalih. E, u većini slučajeva na mom to ide nekakvom metodom unošenja, znači pisanja, znači nekakva retroaktivna metoda, nazovimo to tako. Znači uvijek bude aktualni post, u većini slučajeva posljednji post. Bilo je situacija kada mi je bio tu nije bio posljednji posljed, jedno čisto, čisto radi da se izdvoje. E, isto tako izdvojeni blogovi su bili, izdvojeni poslovi su bili, znači oni nakon, odnosno pisani netom prije aktualnog posla, znači aktualni izdvojeni i onda su išli ovi klasični postovi. Dakle, to je nekako čisto ono, koliko se javi potreba, ne znam, za 1% da bude malo duže povrede, jednostavno bude izdvojen, za kojeg želite da više ljudi čuje, da se više popočita, da se više proširi po internetu. Tu mora, moralo bi, mora postojati jedno mjesto gdje vi izdvajate taj blok. E, nadalje, ono što ja imam, imam opet sad vezano za onu prvu temu, to su te nekakve kategorije, znači imam dvije podjele, dva, dva isticanja kategorija, znači imam te nekakve glavnije kategorije koje su izdvojene, a čisto da, to su nekakve bitne kategorije, kategorije koje najviše upotrebljavam i onda te, te izdvojim. E, a opet sve ostale kategorije, one postoje na svom boxu, u svom mjestu na stranici koji je svako malo se mijenja čisto da vidim tim je najbolje, odnosno možda jednostavno ispitivanje, možda je bolje da su niže, da su više, sve ovisi koliko ljudi klikaju, koliko traže taj to se sve opet gleda prema nekim nekom analiticsima, prema statistici, jednostavno u klupu su te kategorije tražene, stane mi više, više gore, klupu nisu tražene, stane mi više dole. E, nadalje, bitna stvar za istaknuti na blogu je RSS kanali, odnosno na Twitter mreža E, Twitter servis. Znači, to je jednostavno jedan alternativni način kojeg pratim mnogo korisnika. Znači, recimo nisu svi koji ja. Ja volim otići na određeni blog, surfat po njemu, pročitati što mi je zanimljivo, što mi nije zanimljivo, preskačem i tako dalje tako dalje. Uvijek uz onaj posljednji aktualni post pronađem nešto duboko u arhivi što pročitam. Znači, e, tako da jednostavno imam prekotno RSS kanale raznih blogera, međutim ne koristim to toliko često koliko samo surfam. Znači uzmem se sad sat i pol vremena i jednostavno prosurfam po tuđim blogovima, ponegdje nešto skomentiram i tako dalje. Znači, nekakvi ti batoni, ja sam sad recimo nedavno bacio malo više ti batone jer su mi bili dole skriveni, odnosno humbe, a to su RSS kanali koji, bi, koji su sad istaknuti čisto da korisnik ono vidi, znači prvo moramo se uzeti dispoziciju da ono što mi vidimo ne vidi korisnik, mi svoj blok mi znamo gdje je kaj korisnika dođe gora ne zna dimo gdje dimo je ovaj, dimo je kategorija, dimo je, ne znam gdje su RSS kanali, gdje su tražilice tako dalje, tako dalje. Tako to to. E, sljedeća stvar koja bi morala biti prisutna po na, na, blogu, to je tražilica. Moja tražilica, koliko vidim, se relativno često koristi. Ja isto relativno često koristim druge tražilice, tako da možda nepostojanje tražilice me dosta sputalo na nekom blogu. Znači, pročitam neki blog, neki blog post, tema mi je zanimljiva i jednostavno kucam ili koristim e, tablove ključnih riječi, potražiti slične postove ili surfam po toj kategoriji, možda znači ima koji slični post sa te teme ili jednostavno tražilicu kucam određeni form koji se koji mi je, nazovimo to, trigger u tom postu i dalje ga čitam. E, svakako preporučam e, znači kod postavljanja bloga, nazovimo to WordPress recimo, ako imamo mogućnosti intervencije, predložiti, jednostavno neke, neke logove, neke, neke postove, neke kategorije koje želimo izdvojiti, slobodno slažemo neku ikonu koju ćemo izdvajati, e, koju ćemo grafički prikazati na naslovnici, koja će voditi ili na kategoriju ili na, neki blog, znači nešto bude ono pum, vani. Recimo u ovom slučaju to je onaj moj ured 2010, znači jedna e, svevremenska svevremenski blog post uvijek jednostavno treba izgledati cijelo vrijeme, ali isto tako nije i podcasting, znači on osim što je u samoj kategoriji unutra navedeni kao podcasting, osim što ga e, furam kroz aktualni, kroz izdvojeni, kroz klasični, postoji jednostavno imam i e, jedan, jedan blok, e, jedan element koji mi znači govori da je to podcasting, vodim u kategoriju podcasting i uvijek je znači, posljednji podcast izdvojeni. E, ono što sam ja recimo bacio, što je meni interesantno, to je praćenje TED talk, Znači jedan, jedne mreže koju je to koja mi je zanimljiva, koju često pratim uvijek na neke najzanimljivije stvari, zgodno, to su one e, video blogovi, video postovi, podcasting i tako dalje. je znači, ono nešto što, što je nekakvi fan dio mojeg bloga. E, nadalje imam neke te teme koje, koje češće, koje, koje najviše ne znam, zastupam, a to su recimo Google postovi, Twitter postovi, znači čisto dva boksa koja sam izdvojio, znači neka tema koja mi je ona Znači nešto slično znači, kako prije blog posta, znači blog post koji, <clears throat> blog post koji hoću izdvojiti ne stavljam van, on to bude. Isto tako možemo i neku kategoriju izdvojiti putem tih bokseva, znači ok, tu su Google postovi, tu su postovi određene teme i unutra se on, znači bez obzira što ih furam kroz, kroz aktualni, kroz izdvojeni, kroz, kroz, kroz naslovnice, oni se furaju i tu, znači duže su tu, duže su vidljivi, znači više ljudi čita. E, zanimljiva stvar koja mi se inače koja se naknadno ubaci unutra koja je evo ruralnim plodom, a to su random postovi. Znači postovi koji odlaze u arhivu vrlo često su zanemareni, jednostavno bilo nije odgovor ili tam stav. E, ja sam sebi osobno izbacio jedan, jedan box random postovi koji kod svakog šta izbaci random 2, 4, 6 postovi. znači to su oni i prvi najstariji i posliji, znači premiješani postovi koji su, eto, dešava se da ljudi prate to, vide neke stvari, izbaci nešto van i jednostavno dobivam mi komentare na te postoje koje, koje eto, opće se ne bi čulo za njih da nema tog boksa. Ako sam Twitter korisnik, odnosno ako ste Twitter korisnik, definitivno preporučam neku vezu sa Twitter računom, nekim sa timelineom, odnosno da se jednostavno da se jednostavno znači napravi neki box koji evo i vezano uz određenu ključnu riječ na Twitteru, uz određeni account. Znači WordPress ovaj ima pregršt eh, pluginova koji se tu stavljaju i koji onda nam na neki način izvlače posljednje timeline. Znači, meni osobno ta stvarčica koristi, čisto vidim e, kad objavim neki blog post, znači ne moram odlaziti u neki Twitter klijent ili Twitter web, pa onda tu vidim znači da li postoje kako tweetanje, da li postoje kako komunikacija itd., itd. Blog rola, linkovi, Znači, to tom nemam kakvim neću, to je jedan obav, obavezni dio ono, zapravo tog društvenog, kulturnog života blogera, znači, e, bez obzira da li se radi u recipičnoj razmini linkova, ja tebi ti meni, znači to ne postoji među blogerima, znači ako je neki blog zanimljiv, ako neki blog smatrate da dobrim, stavite u svoj blog rolu i bez obzira da li on stavi povratni link, blog rola je jednostavno nekako mjesto gdje vi želite svom čitatelju, svojim čitateljima dati do znanja da postoje drugi blogovi, znači koji vi pratite u neku ruku, a koje i na, fali jedan bitan koji će nakon ovog podcasta obavezno ubaciti u blogrovu. Eto, na primjer, tu su sad nekakvi ti moji a da, još, još na dnu, jedan na dnu, kod mene je to na dnu, ali recimo, neke zlačice onaka koje, koje popunjavaju blog, a to je to su recimo tri boksa koje su po mom mišljenju relativno bitne da budu vani, a to su recimo najkomentiraniji, onda imate jedan boks koji vam izvlači ne znam, 3, 5, 10, najkomentiranih postova, e, najčitanijih postova i tako dalje i tako dalje. Možete staviti jedan obični box gdje vam jednostavno e, e, vremenski izlistani posljednji postovi po vremenu unose, znači ako imate kao ja na primjer na neki način mogućnosti da, na naslovnici nisu vremenski redoslijedom izlistani, znači aktualni izdvojeni ova kategorija, ona kategorija, onda je pa vam poželjno imati taj jedan blok, blok koji će BLOK koji će izlistati aktivne e, vremenski, postoj vremenski vrijednosti. To je jedan mali, mali par rečenica podcasting o tome koji su ti nekakvi najosnovniji elementi po mom mišljenju koji bi trebali biti na blogu, odnosno e, koji meni, <clears throat> meni kao čitatelju drugih blogova jednostavno olakšavaju snalaženje u tom blogu i na osnovu toga, znači na osnovu mojeg konzumiranja drugih blogova, što mi fali kod tog bloga, što mi ne fali kod tog bloga, kaj bi ja mijenjao, kaj ne bi mijenjao, odnosno kaj bi sam drugi bloger imao nešto pametno, nešto, nešto dobro složeno, to jednostavno na neki način primjenjujem i na svome blogu, čisto znači da ako je mene lakše čitanje na taj način, onda vjerojatno i drugim korisnicima lakše čitanje mog bloga na taj način.